Nāves izspēlēšana – sastapšanās ar nāves eņģeli. Viens no radikālākajiem veidiem, kā atgūt brīvību, ir sagatavoties nāves spēlei un uzskatīt nāvi par skolotāju. Nāves eņģelis spēja mums iemācīt, ko nozīmē dzīvot. Mēs sākam apzināties, ka jau rīt varam būt miruši. Mums ir tikai šī diena. Mēs nezinām, vai rīt vēl būsim starp dzīvajiem. Neviens to nezina. Mums liekas, ka priekšā vēl garš mūžs, bet mēs nezinām, vai tā tiešām ir. Ja ārsts saka, ka mums atlicis dzīvot vairs tikai vienu nedēļu, ko mēs iesāksim? Kā jau teicu, ir divas iespējas – ciest, jo mēs apzināmies, ka drīz mirsim un sacīt visiem, ak, es nabadzīņš, es drīz miršu, pārvēršot visu par milzu traģēdiju, vai arī tvert katru mirkli un būt laimīgam, darīt to, kas sagādā prieku. Ja tev atlikusi vairs tikai viena nedēļa, izbaudi to, dzīvo. Tu vari teikt, tagad es būšu es pats, es vairs netaisos izpatikt citiem, es vairs netaisos satraukties par to, ko citi par mani domā. Kāda jēga uztraukties par citu domām, ja man atlikusi tikai viena nedēļa? Es būšu es pats. Nāves eņģelis var mums iemācīt, kā dzīvot katru dienu tā, it kā tā būtu pēdējā. Mēs varam sākt dienu ar vārdiem, es esmu pamodies, es redzu sauli, es pateicos saulei un ik visam, ka esmu dzīves. Man dota vēl viena diena, kurā es varu būt es pats. Tā skatīties uz dzīvi man iemācīja nāves eņģelis. Viņš man iemācīja būt atklātam un nebaidīties ne no kā. Un es paužu savu mīlestību tiem, kas man tuvi un dārgi, jo rīt varbūt es vairs nevarēšu teikt, ka viņus mīlu. Es nezinu, vai vēl redzēšu savus mīļos, tāpēc es negribu strīdēties un ķīvēties ar viņiem. Iedomājies situāciju. Mēs esam sastrīdējušies. Es apšļācu tevi ar pamatīgi emocionālās indas šalti, un nākamajā dienā tu jau esi miris. Mīļais Dievs, soģis mani par to bargi tiesās, un es rūkti nožēlošu ļaunos vārdus, ko vakar tev teicu. Es nožēlošu, ka tā arī neesmu pateicis tev, cik ļoti tevi mīlu. Mīlestība dara laimīgu tikai tad, ja tajā dalās, ja tajā atzīstas. Kāpēc man noliek, ka es tevi mīlu? Nav svarīgi, vai tu arī mani mīli. Ja rīt viens no mums var būt mīr, miris, bet atzīšanās savā mīlestībā pret tevi darīs mani laimīgu jau šodien. Tu vari dzīvot apzinoties, ka rīt tevis var arī nebūt Tā tu sagatavo sevi nāves spēlei, kuras laikā tavs vecais sapnis aiziet bojām. Jā, tu atcerēsies savu parazītu, bet viņš būs miris. Nāves izspēlēšanas rituāla laikā iet bojā parazīts. Šo rituālu veikt nav viegli, jo gan soģis, gan upuris, kas mājo tevī, pretosies tam, cik spēdami. Viņi negrib mirt, nevienam no mums negribas mirt. Planētas sapnī mēs esam miruši. Tie, kas pārcieš nāmas spēles rituālu, saņem viskaistāko dāvanu, kāda vien var pasaulē būt – augšām celšanās dāvanu. Augšām celšanās nozīmē atgriešanos no miruš, mirušo valstības, atgriešanos dzīvē un atgriešanos pie sevis. Pēc tam mēs atkal esam brīvi un nepiejaucēti, bet tomēr nevairs tādi kā bērnībā. Mēs vairs neesam brīvi un nevainīgi. Tagad mēs esam pieredzējuši un brīvi. Mēs visi spējam atbrīvoties no pieredināšanas sekām, atgūt brīvību un sadziedēt savu savainoto prātu. Mēs ļaujamies nāves eņģeļa pieskārienam, jo zinām, ka parazīts aizies bojā, bet mēs paliksim dzīvi un iegūsim skaidru apziņu un spēsim paši valdīt pār savu dzīvi. Tā, saskaņā ar Tolteku garīgiem likumiem, mūs māc nāvs eņģelis. Viss, kas pastāv šai pasaulē, pieder man. Tev nekas nepieder. Tavs dzīves biedrs, bērni, māja, mašīna, karjera, nauda, tas viss pieder man. Un es jebkurā brīdī tev varu to atņemt. Pagaidām es to visu esmu uzticējis tev. Ja mēs nepretojamies nāvas eņģelim, mēs nekad nebūsim nelaimīgi. Kāpēc? Tāpēc, ka nāves eņģelis atbrīvo mūs no pagātnes, lai dzīve varētu ritēt uz priekšu. Nāves eņģelis rūpīgi atbrīvo mūs no tā, kas kļūs par pagātni, lai mūsu dzīve varētu turpināties. Parazīts grib, lai mēs staipām sev līdzi savu pagātni, bet tā dzīvi padara grūtu un smagu. Ja tu kavējies pagātnē, tu nevari dzīvot tagadnē. Kāpēc? Mums jāapkrauj sevi ar pagātnes nastu, pat tad, kad mēs sapņojam par nākotni. Kad mēs beidzot sāksim dzīvot šeit un tagad – Nāves eņģelis māca mūs dzīvot tagadnē.